Razgovaramo sa Aleksandrom Nikolićem, pomoćnikom šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, a povod za naš razgovor je e, knjiga doktora Kalmija Baruha, Izabrani radovi o sefarskim i drugim temama. Objavljivanjem ove knjige ostvarili ste kulturološki iskorak. E, gospodine Nikoliću, kažite kako ste došli na ideju da priredite ovu knjigu i uz čiju pomoć je ona štampana. Ona je štampana, da kažemo, na engleskom jeziku i doživjela je svoje dva izdanja. Smisao objavljivanja ove knjige jeste prevazilaženje jezičke barijere. Najveći dio e, radova doktora Kalmije Baruha pisan je na našem jeziku, e, nešto malo na francuskom, španskom, jevresko-španskom i njemačkom jeziku. Kako bi se premostila jezička barijera i njegovi radovi postali dostupni s jedne strane e, naučno-istraživačkoj zajednici predmetnog e, vida istraživanja, s druge strane općoj čitalačkoj publici i ljubiteljima sefarske kulture u okviru toga e, španskog jezika, bilo je potrebno da njegovi izabrani radovi sefarske tematike budu prevedeni na, na engleski jezik jezik globalne komunikacije, jezik koji će upravo te radove učiniti dostupnim svima. Na našem jeziku do sada su objavljene dvije knjige njegovih izabranih radova, obe u izdanju Sarajevske svjetlosti 1956. eseji članci iz španske književnosti sa izuzetnim predgovorom Josipa Tabaka, a 1982. izabrana dijela Kalmija Baruha sa neverovatnim eh, uvidom u lik i djelo Kalmija Baroha od eh, našeg eh, profesora Mirutosa Vojslava Voja Maksimovića. Nema sumnje da je imalo mjesta da se i u drugom izdanju obnovljenom, proširenom, korigovanom nađu i zapisi u nekoj vrsti aneksa na drugim jezicima E, svakako da je od posebnog značaja njegova doktorska disertacija rađena 1923. godine na Bečkom univerzitetu pod naslovom e, Der Lautstand des Judespanischen in Bosnien, ali imajući u vidu vrijeme koje je prohujalo sa vihorom, da je upravo njegova generacija bila ta koja je mogla da zadre intervjuisanjem Nona, odnosno baka, pet generacija unazad njihovih živih sjećanja, pjevušenja španskih balada, odnosno romansi, nešto što je za današnje vrijeme, nažalost, e, potpuno bespredmetno i nemoguće. Zaostala sefardska sredina tog vremena e, u našim krajevima je u svojim počecima i pupulcima svog ulaganja u intelektualni razvoj i obrazovanje slala preko kulturno potpornog društva La Benevolencija e, prve dvije generacije kako su oni po povratku zvali Los Doctores, na prominentne evropske univerzitete, ali su se ljudi po prirodi stvari uglavnom orijentisali na konjunkturna zanimanja. Izuzetno rijetki slučajevi su bili oni koji su se usmjeravali na tu kulturu koja je već uveliko usred novih i novonastalih društveno-istorijskih okolnosti umirala. Priređivač ove knjige e, ste vi i e, gospođa Krinka Vidaković-Petrov. E, između ostalog u ovoj knjizi ste se osvrnuli i na bogatu biografiju Kalmija Baruha. Velika privilegija ovog projekta jeste bila saradnja sa doenom naše sefardike dr. Krinkom Vidaković-Petrov, svojevremenim ambasadorom Savezne republike Jugoslavije u Tel Avivu koja je svojom kompilativnom knjigom Istorija kulture španskih jevreja na jugoslovenskom tlu od 16. do 20. vijeka zapravo i prikazala opus e, polifunkcionalan, višeslojan e, kulturnog bavljenja sefatskih jevreja na ovim područjima. Treba dodati da je knjiga izašla u izdanju Jerusalemske izdavačke kuće Šefer i E, Centra za istraživanje ladino kulture pod imenom Moshe David Gaon pri Univerzitetu Ben Gurion u Berševi u Izraelu. Baruh je započeo da piše u sarajevskim i zagrebačkim jevrijskim časopisima, ali je isto tako sarađivao i sa drugim časopisima, književnim časopisima iz Beograda i e, Zagreba. Ovo treba podeliti na tri dijela. S jedne strane sarađivao je sa jevrijskim časopisima u zemlji, e, sa druge strane sarađivao je sa stručnim časopisima koji su se bavili književnošću i lingvistikom u zemlji, a sarađivao je i sa časopisima u inostranstvu, kao na primjer e, Revista de Filologija Espanjola, gdje je upravo na najpromotivniji način i prikazao sveobuhvatnu kulturu španskih eh, jevreja na našem području sa naglaskom na sve oblike izražavanja kao što su na primjer refrane s konsežas, kantikas i tako dalje, ali ovaj, e, nema sume da je fokus e, u onom najljepšem e, obliku naučnog rada ipak bilo bio u španskim romansama, odnosno baladama. sima tura i se da sjomla kerija tura i se da sjomla kerija tura sima tura sima tura sima tura a sima tura a sima Vi ste u ovoj knjizi odebrali eseje o sefarskoj literaturi i jeziku, pa možda da malo pojasnimo o kakvim tekstovima je riječ. Jeste, ova knjiga obrađuje 11 radova među, kojih, među kojima neke koje se dotiču objavljivanja u naučno-istraživačkim časopisima, a odabir sefatske tematike u okviru sveobuhvatnog opusa Karmija Baroha je rezultovao potrebom da se taj njegov opus, kao što sam na početku ovog našeg razgovora rekao, prikaže međunarodnoj čitalačkoj publici. Za jugoslovenski kulturni prostor e, Kalmi Baruh je svakako preteča, odnosno pionir hispanistike. Međutim, za međunarodnu javnost to je od sekundarnog značaja, od daleko veće važnosti je njegovo bavljanje iz njegovog ranijeg, mlađeg perioda stvaralašta koje se upravo dotiče s jedne strane sabiranjem, potom dokumentacijom i konačno naučno-istraživačkim radom na polju kulture sefarskih jevreja, opet sa naglaskom na jevresko španski ili džudezmo jezik ili španski dio. hermosa, que Venida mi novia, gozaremos que cien años dura, sabiente y dichosa, Venida mi novia, bailaremos. Yo con la mi consuegra, yo estoy ste u ovu knjigu uvrstili i esej Ive Andrića, sjećanje na Kalmija Baruha, a esej ste dobili e, od zadužbine Ive Andrića iz e, Beograda. Mislim da nema osmišljenijeg i estetski izražajnijeg načina za, za epilog ove knjige od tog rada koji je između ostalog i na najznačajniji način objavljen u izdanju Srpske akademije nauka i umjetnosti jer e, ona zaista bez bilo kakve patetike e, i potrebe za oplakivanjem bez sveobuhvatnog prikaza onoga šta je prethodilo tom gubitku kazuje čovjeku izuzetnome pregaocu naprednom intelektualcu, intelektualcu koji je bio spreman da se suoči i sa političkim eh, problemima i presekucijama zbog svojih naprednih stavova tog vremena, začetniku jugoslovenske eh, hispanistike i jednom od eh, najeminentnijih do dana današnjeg naučnih radnika na polju istraživanja kulture sefatskih jevreja sa naglaskom na jevrsko-španski jezik. To je jedan vrlo neobičan splet srećnih okolnosti Naime, njih dvojica su se znali iz e, školskih dana e, u Višegradu, kada je stari Kalmijev brat e, Avram, kasnije vrst sudija u Sarajevu, bio vršnjak i intiman prijatelj Ivi Andriću, a Kalmi je bio mlađi od njih nekoliko godina. Međutim, kasnije tokom službovanja našeg Nobelovca u poslanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Madridu, Srećna okolnost je dovela do toga da je baš u tom periodu ni Ernesto Jimenez Caballero doveo Kalmija Baruha na te postdoktorske studije u Madrid, tako da su oni zajedno proveli izatne dvije godine, e, družeći se intelektualno razmenjujući je shvatanja pojmova tog vremena i polja njihovog interesovanja sa nekoliko putopisa od kojih je jedan od najizražajnijih i sigurno emotivno upečatljivih e, njihov zajednički boravak u Segovi, odnosno u novoj e, jevrijskoj ulici starog grada. Hanino tu hanina mos to mare mos los tu los si cos che mos la luna i el sol los si cos che mos la luna i el sol amana mana mana mana mana mana mana como la luna i Na početku razgovora pomenuli smo da je Kalmi Baruha e, vaš deda, da ste vi e, njegov unuk e, i što je tragično u, životu Kalmija Baruha jeste njegov kraj, kako se okončao zapravo njegov život. Završio je u koncentracionom logoru Bergen-Belsen. Uspio je da dočeka kraj rata, ali je od iznemoglosti na kraju E, tako i okončao svoj život. E, da li je e, Kalmi Baruh za vrijeme svog boravka u koncentracionom logoru i dalje stvarao i dalje radio? Postoji jedan zapis o držanju i djelovanju doktora Kalmija Baruha u uslovima paklenog ponora kao što su kakvi su vladali u koncentracionu logonu Bergen-Belsen u sjevernoj Njemačkoj. To je zapis Hane Has Levi prilikom suđenja nacističkom njemačkom ratnom zločincu Hansu Globkevu. A ja sam imao posebnu čast i zadovoljstvo i da govorim sa dvoje preživjelih sapatnika u tom logoru od kojih je jedan i bio njegov lični prijatelj, eh, dr. Isak Levi i sa mlađom generacijom koja je to gledala iz ugla mladih, gotovo dječjih očiju, Gizelom Abinun, koji su potvrdili e, stoičko držanje pred svime mogućim poniženjima koje su pokušavali e, da nametnu čudovišta logora Bergen-Belsen. Međutim, ono što je zaista nepojmljivo sa opšte ljudskog stanovišta jeste to da je i u tim logorskim neuslovima koji su, u časovima koji su to omogućavali, e, Kalmi Baruk držao časove španskog jezika sa više nego očiglednom namjerom da održi želju kod mladih ljudi da prežive te strahote, da im da bilo kakav ukus i smisao fizičkog opstanka i preživljavanja tih logorskih uslova. Ja una criatura. Siete ciudades yo pasé, de París hasta Londres. siete ciudades yo pasé, de París hasta Londres. Yo como ti, yo no Još e, također interesantno jeste to da u Sarajevu postoji ulica koja nosi ime Kalmija Baruha, a pomenuli ste da i u Višegradu postoji e, porodična kuća porodice Baruh, a to je današnja e, zgrada Skupštine opštine Višegrad. Vrijeme socijalističke Jugoslavije je bilo vrijeme koje se oduživalo naprednim intelektualcima koji su pali tokome drugog svjetskog rata na razne načine. Nema sumnje da je Kalmi Baru doživio punu društvenu i naučnu afirmaciju u, na prostorima te zemlje i da je samim tim na Marin dvoru jedna od ulica i dobila i nosi ime Kalmija Baruha. Međutim, kasnijim razvojem događaja stvari su na neki način otišle u zaborav u kontekstu tog tolerantnog e, i više nego sveobuhvatnog eh, pristupa konfesionalnoj saradnji. Kalmi Baroh je objavljivao u časopisima širom jugoslovenskih banovina tog vremena. Blisku saradnju je imao sa srpskim književnim glasnikom, eh, bogatu e, višeslojnu dugogodišnju, pa čak i sa njegovim konkurentom časopisom Misao, također iz Beograda. Recimo sa druge strane znao je da sarađuje i sa društveno prosvjetnom eh, potpornom organizacijom Gajret muslimanskom iz Sarajeva tako da to su neke vrijednosti koje su kasnije padale u zaborav. Ono što nesumnjivo stoji iza eh, lika i dijela Kalmija Baroha jeste jedan skroman čovjek o kome su na najljepši mogući način eh, pisali i izlagali njegovi učenici jedan pomalo strog ali pravičan prosvetni radnik koji je plenio svojim mirnim tonom izuzetnog znalca i erudite, a kao takav se pojavljivao i na e, skupovima napredne omladine koja je upozoravala na e, nesrećne događaje 30. godina prošlog vijeka između ostalog u jednom od svojih natpisa e, njemački jevrej kao da je predosećao te tmine i tmune oblake koje su nadolazili iz pravca e, nacističke Njemačke. see what si bieli si re cecil, año muy I za kraj, e, gospodine Nikoliću, koliko je za vas e, satisfakcija to što je e, ova knjiga objavljena i što je ona ugledala svjetlo dana ne samo na, domaćem prostoru i nego i na engleskom jeziku i što se može naći u širim akademskim krugovima? Nema sumnje da je to lična i porodična satisfakcija, ali mislim da se radi zaista o jednom ispravljanju nepravde jer e, dijelo i rezultati rada e, Kalmija Baruha zaista zavređuju da budu dostupni svima. S druge strane, citiranja, fusnote, bibliografija, e, preuzimanje delova iz drugog izdanja ove knjige su više nego jasna poruka o njenom uspjehu, posebno imajući u vidu imena koja su koristila tu građu. Na neki način ciklus je završen tako da svi oni imaju i tek će imati potrebu da se koriste e, neprocenjivim e, e, blagom i zapisom kulturne baštine koju ostavio sebe Kalmi Baroh su doveli ovaj rezultat do punog izražaja i čovjek ne može da osjeća veću satisfakciju nego takvim jednim pojmom. Gospodine Nikoliću, zahvaljujem vam se na ovom razgovoru. Hvala i mama, bilo mi je posebno zadovoljstvo. Poštovani slušalci, naš e, sagovornik bio je pomoćnik e, šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar e, Nikolić, koji je priređivač knjige Izabrani radovi o sefarskim i drugim temama doktora Kalmija Baruha.